Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai wal-mursalin, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa men tabiahum bi ihsanin ila thumma emma ba'd. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat miri selam na Allahu poslanika, muhammada, miljenika Muhammeda, alihi salatu wa salam njegovu časnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, evo nas u još jednoj večeri u kojoj se družimo sa projektom Zimska škola Islama. Ovo je naš četvrti dan <clears throat> u kojem se družimo sa hadisima iz poglavlja Edeba, Bontona, Etike, iz vjerodostojne zbirke hadisa čuvenog imama El Buharija. <clears throat> Došli smo do poglavlja pažnja prema komši na 353. stranici za one ljude koji imaju ovu knjigu. 353. <clears throat> stranica, poglavlje, pažnja prema komši. Imam Buharija, rahmetullahi alihi, nakon što nam je govorio o tomi o hadisima, citirao hadise kako bi se trebali odnositi prema najbližim ljudima u našem okruženju, počinje lagano da širi, da širi, hajde kažemo, e, naše odnose prema drugim ljudima koji možda i nisu vezani za nas rodbinski, pa počinje da nam govori o tome kakva bi trebala da bude relacija i odnos čovjeka muslimana prema ljudima koji su njegove komšije. Započeo je ovo poglavlje riječima uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا I Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte, a roditeljima dobročinstvo činite, pa sve do riječi ohli se i hvališu. U svakom slučaju imam El Buharija ovdje nije spomenuo taj dio zbog kojeg je citirao ajet, ovo je jedan duži ajet, e, jednostavno islamski učenjaci su prija kada se e, citira određeni duži ajet a ono zbog čega citiraju ajet nalazi se možda u sredini ili na kraj ajeta, oni bi znači samo citirali početak ajeta i kraj ajeta da se zna o kojem ajetu je riječ. Allah Đelšanu u ovom ajetu kaže وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشِكُ بِهِ شَيْعَ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ وَبِذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجُنُبِ Allah Đelšanu kada naređuje da se samo njemu robuje, naređuje dobročinstvo i roditeljima i prijateljima i putnicima, namjernicima i kaže i komšiji bližnjem i komšiji daljnjim. U većini slučajeva tako se to prevodi, iako vidjet ćemo da islamski učenjaci, da islamski učenjaci u pogledu komentara ovi dva, ova dva termina el džar zil kurba el džar il džunub e, imaju različite stavove. U svakom slučaju imam Nevi citirao nam je ovaj ajet uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala u njemu spominje dobročinstvo prema komšiji. Spomenuta su, e, spomenute su dvije vrste komšija. Islamski učenjaci se razilaze šta se misli po tim pojmovima, ali svi definitivno imaju stav da se time misli komšija. Pa znači pogledajte koliko je pravo komšije u islamu do te mjeri da je uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala pravo komšije spomenuo u Kur'anu. Mi generalno znamo da je Kur'an knjiga od 600 stranica, objavljena je cijelom čovječanstvu, objavljena je cijelom čovječanstvu od vremena Muhameda se salatu sram do sudnjeg dana i objavljena je cijelom čovječanstvu gledano s aspekta zemaljske kugle kako Australiji, tako Africi, tako Aziji, tako Americi, tako Europi. Jedna knjiga koja ima 600 stranica rješava pitanja cijeli planeti od vremena Muhammeda se salatu sram do sudnjega dana i na ti šestotina stranica ima mjesta da se spomeni i pravo komšije. Što definitivno ukazuje da je pravo komši u islamu veliko, a vidimo da je ovdje baš spomenuto u jednom veoma interesantnom kontekstu. Svakako, vraću moje dragi cijene sestre, mi neprestano pokušavamo da, eh, hajde da kažemo, dokažimo i pokažimo tu tezu i činjenicu da islam religija je mnogo, mnogo šira nego što je ljudi doživljavaju. Pa ćete vidjeti da nekada određene bolesne osobe jednostavno uzmimo da je islam jedna velika freska 20 sa 20 metara i dođu samo uzmu jedan kamenčić i kaže e ova boja ovog kamenčića nam se ne sviđa taj kamenčić treba da se uklopi u fresku, u mozaik i onda ćemo dobiti, dobit ćemo, hajde da kažemo, njegovu ljepotu. Pa je neispravno uzimati jedan propis iz islama, uzeti ga iz konteksta i kazati, e ovo je islam. Ne, Islam ako hoćemo da tumačimo, da gledamo, da kritikujemo, onda ga trebamo gledati kompletnog. I kada ga gledamo kompletnog, šta se desi? Desi se ono što se desilo onome čovjeku u Holandiji, a i prija onome njegovom hajde da kažemo kolegi iz one njegove političke stranke, kada ljudi, najveći neprijatelji Islama, uznu, uzmu studiozno pristupe Islamu, shvati kakva je to religija i kakva je to vjera. Kao što su studiozno pristupali nemuslimani životopisu Božijeg poslanika, ali se letu wasalam, jedan od njih je Michael Hart, kaže Muhammed Ali salatu wasalam je najuspješnija osoba i najuspješnija ličnost u historiji čovečanstva kada su ljudi iskreni i kada objektivno gledaju na situaciju. Pa znači mi dosta puta pokušavamo ljudima pojasniti da nije islam samo da čovjek klanja u džami, islam je samo zabranio alkohol, islam je zabranio e, kocku, islam je naredio pokrivanje ženi i to je islam. Islam je mnogo, mnogo širi. Islam je celokupan sistem života od A do Ž. Cijelokupan sistem života je islam. Pa islam mnogo, mnogo pažnje posvećuje među ljudskim odnosima generalno. Islam mnogo pažnje posvećuje među ljudskim odnosima generalno. U tim međuljudskim odnosima Islam mnogo pažnje posvećuje kako će se čovjek opoditi prema ljudima koji ga okružuju. Vi pogledajte ne, mora, ne treba da se ljute oni koji, koji se prepoznaju u tome, ali pogledajte šta smo mi doživjeli ovdje od svojih komšija, jer termin u islamu komšija je mnogo širok, pa je komšija i države imaju komšijske odnose. A komšija može biti i čovjek koji stanuje pored naših vrata u našoj zgradi ili čovjek čija kuća je najbliža našoj kući. Pa Islam mnogo pažnje posvećuje, posvećuje e, među komšijskim odnosima i vidjet ćemo na kakav nivo Islam podiže e, odnos čovjeka prema njegovim komšijama. <clears throat> U svakom slučaju, e, bez imalo sumnje, to ukazuje koliko je islam savršen, koliko je potpun, pa islam ljude, komšije dijeli u tri kategorije. Imamo komšiju koji nam je i komšija, i musliman, i rođak pa se prema njemu opodimo sa tri aspekta. On nam je komšija i on nam je rođak i on nam je musliman. On kod nas ima tri prava. I moramo ispuniti sve tri. Imamo čovjeka koji je komšija i musliman. Komšija i musliman ima dva prava. Imamo čovjeka koji je komšija. Komšija ne musliman. Svi hadisi koji govori o vrijednosti komšiju islamu odnose se na ovog čovjeka. Pa je islam toliko potpun i savršen da znači vezuje vjerovanje u Allaha sa čovjekovim odnosom prema komšiji. Vidjet ćemo poslanik se zaklinje, zaklinje se gospodarom Allahom subhanahu tala. da nije ispravno vjerovanje onog čovjeka od čijih ezijeta i uvreda nije siguran njegov komšija. Pa je islam savršen, potpun, mnogo pažnje posvećuje među ljudskim odnosima. Pa smo rekli da islam ljude dijeli u tri kategorije i svaka od tih kategorija ima svoja prava. Isto tako, kada je u pitanju naš odnos prema komšiji, islam prva stvar nam naređuje da <clears throat> se sustegnemo od bilo kakvog uznemiravanja komšije. Prva stvar, ne smiješ uznemiravati komšiju na bilo koji način. Druga stvar, <clears throat> da čuvamo komšiju, da pazimo. Prelazimo sad prvo Prva je stvar najniža, nemoj uznemiravati. Druga, branimo komšiju, čuvamo njegovu čast, čuvamo njegov, njegovu porodcu, njegov imetak. Treći stepen još veći, činimo mu dobročinstvo. I četvrti stepen, <clears throat> četvrti stepen, ako nas komšija uznemiri, mi ćemo se strpiti. Četiri stepena naš odnos prema komšiji. Prva stvar znači E, nećemo mi njega uznemiravati. Prva stvar, minimalno što možemo uraditi prema komši jeste da ga mi ne uznemiramo. Druga stvar, <clears throat> mi ćemo štititi komšiju od uvreda, njegov imetak, njegovu porodcu i tako dalje. Treća stvar, mi mu činimo dobročinstvo i četvrta stvar, ako se eventualno desi da nas komšija vrijeđa, mi ćemo se strpiti na tim uvredama. Ovo su četiri stvari u pogledu <clears throat> našeg odnosa prema komšijama. U svakom slučaju rekli smo, uzviši Allah subhanahu wa ta'ala, e, <clears throat> u ovom ajetu kojeg je imam e, Buharija citirao, kaže وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Samo Allahu subhanahu wa ta'ala robujte, <clears throat> samo njemu ibade činite i nastavlja, kaže, svojim roditeljima činite dobročinstvo, pa nabraja kategorije kojima se čini dobročinstvo, između ostalo kaže i komšijama bližnjim i komšijama daljnjim. Pa su kazali islamski učenjaci da ovaj termin e, komšija bližnji i komšija daljnji može značiti jedno od dvoje. Komšija bližnji da je to komšija musliman, a komšija daljnji komšija nemusliman pa je naređeno činiti dobročinstvo komšijama muslimanima i komšijama nemuslimanima. Po drugom tumačenju ovih termina jeste <clears throat> da bližnji komšija je onaj koji nam je rođak, a drugi je onaj koji nije rođak. Ali u svakom slučaju kada to sve uzmemo u obzir, naređuje nam se dobročinstvo prema komšiji, bio on komšija, rođak ili musliman ili nemusliman, u svakom slučaju nama je naređeno dobročinstvo prema komšiji. 6014. hadis od <clears throat> Aisha radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik ali se letu rekao Džibril mi je neprestano preporučivao komšiju, pažnju prema komšiji, da sam pomislio kako će ga učiniti mojim nasljednikom. A radijallahu ta'ala prepovijeda od Božijeg poslanika hadis da kaže Allahu poslanik, toliko je meni Džibril često ukazivao na komšiju i njegova prava, toliko me upozoravao na komšiju da sam ja očekivao da će komšija na kraju krajeva imati udio i u mome nasljedstvu. Znači toliko je Džibril alaihi salatu wasalam govorio o Božijem poslaniku, o pravima komšije u islamu, o zabranju da se komšija uznemirava, do te mjere kaže Božiji poslanik, vi znate ko islamu na, nasljeđuje. U početku islama međusobno su se nasljeđivali muhađiri i ensarije, pa je nakon toga to dokinuto, pa bližnja rodbina nasljeđuje mejita. Kaže Allah poslanik, meni je Džibril toliko oporučivao komšiju da sam ja mislio da će jedan od nasljednika biti i komšija. Ovo definitivno ukazuje e, na pravo komšiju islamu s dva aspekta. Prvo kaže Allah poslanik tu salatu wasalam, Džibril mi je neprestano preporučivao. Znači sama činjenica da je toliko Džibril o tome govorio, to ukazuje na bitnost te temi. Na kraju, koliko je to ostavilo traga na Božijeg poslanika da je pomislio Jednostavno, kao što imam obaveze prema supruzi, prema djetetu, prema rodbini, tolike su moje obaveze i prema komši, do te mjere da je Boži poslanik, alihi salatu wasalam, pomislio da će e, komšija biti na kraju krajeva jedan i od nasljednika. 615. E, hadis je isti hadis ovaj koji smo citirali. Nakon toga e, novo podpoglavlje, poglavlje grijeha, grijeh, ono mi od čijeg zla nije siguran njegov komšija novo podpoglavlje, Imam Buharija nam kaže novo podpoglavlje grije. Znači grije je da čovjek bude u relaciji sa svojim komšijama takvima da komšija nije siguran od svog komšije. Čovjek lijegne spavati, ali nije siguran da li će komšija provaliti, da li će ukrasti, da li će ga vrijeđati, da li će ga, da li će ga uznemiravati. Kaže Imam Buharija poglavlje grije onom insanu o čiji uznemiravanja nisu sigurne njegove komšije. Ako znači insan živi u takvom ambijentu da njegove komšije nisu sigurne od njega, nije siguran da li će ga uznemiravati, psovati, potvoriti, vrijeđati, uznemiravati, taj insan je u osnovi griješan ako ljudi nisu sigurni od tebe. Allahu ekber, pogledajte kako Islam gradi jedno društvo. Hoće Islam da živiš ti mirno i spokojno, u blagostanju, da ti imaš sigurnost. Ok, moja sigurnost ukoči, hoću da imam sigurnosti od komšija, čak onaj komšija. Nije uradio on problem nikakav, samo komšije nisu sigurne od njega, on je odmah griješan. Vidjet ćemo do koje mjere je griješan. Od Ebu Šurejha se prenosi da Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao tako mi Allaha ne vjeruje tako mi Allaha ne vjeruje. Tako mi Allaha ne vjeruje. Allahu poslanik ali salatu wasalam početak je hadisa za određenu stvar se tri puta zaklinje. Prva stvar, šta god da će poslije ove tri zakljete dvoći mora biti bitno. Zašto? Zato što Allahu poslanik kada nešto želi kazati nema potrebu da se zaklinje. Sama činjenica da se Boži poslanik zakleo, to ukazuje da je krupna ta stvar jednom. Znači, da je Boži poslanik bilo koju stvar kazao, to je tačno, to je bitno. Ako se za tu stvar Boži poslanik zakuni, to odmah povećava bitnost toga. Ne samo da je se jednom zakli, u arapskom jeziku ako čovjek određenu stvar ponovi tri puta, to ukazuje na bitnost toga. Pa se Allahu poslanik alihi salatu wasalam, a njegov govor je najtačniji govor. Allah Đelšanu kaže u Kur'anu وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا On ne govori po hiru svome, njegov govor je objava. Znači nema potrebe Muhammed alihi salatu wasalam da se zaklinji. Opet kaže Muhammed alihi salatu wasalam, tako mi Allaha ne vjeruje. Tako mi Allaha ne vjeruje. Tako mi Allaha ne vjeruje. Tri puta. A sahabi se začudili. Šta je to? Ko je ta osoba koja je napravila takav prekršaj da Boži poslanik se zbog tog prekršaja tri puta zakleo, zakleo se Allahom tri puta za njega. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam kada su ga upitali, a ko to Allah će onaj od čijeg zla nije siguran njegov komšija, odgovori Allah poslanik. Allah poslanik se tri puta zakleo da nije vjernik, insan, od čijeg zla nisu sigurne njegove komšije. Ovo je, braćo moja draga, islam. Ovo je savršenstvo islama. Ovo je potpunost islama. Znači, ako tvoje komšije nisu sigurne od tebe, ne da si im učinio nepravdu, ne da si uzne, samo nisu sigurni od tebe. Legli su spavati i očekuju možda bi komšija mogao nešto napraviti. Allah poslanik kaže takav insan ne vjeruje. Svakako mi smo govorili e, i u pozitivnim hadisima, a i ovome sad evo gdje se negira iman, svakako čovjek kada s komšije njegove ne bi bile sigurne od njega, ne misli se da je čaj čovjek nemusliman, da je nevjernik, ne. Ali koliko je bitan odnos čovjeka prema komšijama, ukazuje da poslanik negira njegovo vjerovanje. Njegovo vjerovanje nije potpuno, njegovo vjerovanje je krnjavo. Ovaj, islam ne, ovaj insan ne predstavlja islam onako kako treba. Onda je pravi musliman, njegove komšije ne bi bile znači e, nesigurne od, njegove, od njegovog zla i njegovih uznemiravanja. Pa nam znači ovaj hadis i kako i kako nam ovaj hadis e, ukazuje na kakvo mjesto islam podiže odnos prema komšiji do te, vjeri, do te mjeri da Allah poslanik ali se letu se zaklinje tri puta i ponavlja tu zakletu tri puta da insan od čijeg zla komšije nisu sigurne, taj insan nije vjernik. Misli se definitivno nije vjernik potpunog imana i nije vjernik onako kako od njega traži Allahu poslanik alihi salatu wasalam. Nakon toga, nakon toga Eh, imam eh, El Bukhari, rahmetullahi alihi, počinje sa jednim novim eh, poglavljem, a to je poglavlje u kojem podstiče da međusobno komšije jedni drugima udjeljivaju poklone i hranu. Pa kaže se u poglavlju La tahqiranne džaratun li neka komšinica ni pošto ne pocenjuje poklon od svoje komšinice bez obzira kako aj poklon bio malehan. Znači Islam, nakon što smo konstatirali da očekuje i traži, podstiče ljude da ljudi iz njegovog okruženja budu sigurni, da ih ne uznemirava, da pazi na njih, još više pojačava tu vezu do te mjere da komšija komšiji udjeljuje poklon, udjeljuje hranu. I ja sam o tome više puta govorio e, u arapskom svijetu sa svim nekim pozitivnostima i negativnostima Arapa. Oni imaju neke stvari koje su i dalje ostale od islama, Kod njih kao jaka tradicija, običaj, jedna od tih stvari jeste i međusobno udjeljivanje hrani, pa ćete vidjeti ako živite u arapskom svijetu, pogotovo kada je u pitanju Ramazan, znači nemoguće da imate komšiju, a da on skoro pa svaku noć ne pokuca na vaša vrata i donese tepsiju sa svim vrstama hrane koji će oni tu noć iftariti, donese i svome komšiji pa je znači u islamu pohvalno, islam poziva tome da jednostavno komšije međusobno jedni drugima udjeljuju poklone, a definitivno u drugim hadisma je došlo da Allah poslani kaže teha du teha beu, udjeljujte vi poklone da biste se zavoljeli, pa da tebi komšija jednu noć donese nešto, pa ti njemu, pa on tebi, pa ti njemu, definitivno to jača međuljudske odnose među komšijama. U hadisu od Ebu Huriri Allahu ta'ala u 6017. hadisu stoji da Allah poslanik ali se ratu sram kazao o žene muslimanke, neka komšinica nipošto ne podcjenjuje dobročinstvo koje učini druga komšinica, pa makar se radilo o ovčijem papku. Allahu poslanik ali se letu selam ovdje e, znači odgaja muslimane da ne gledaju na veličinu poklona. Poklon, poklon u islamu nije ciljan veličinom. Poklon je ciljan pažnjom. Poklon ukazuje na pažnju. Ja sam o tome nekada i govorio. Primjer radi, neko je otišao na hađ. Neko je otišao na umru, neko je otišao na neko putovanje, da li u Pariz, da li u e, Ameriku i tako dalje. I nekom od svojih prijatelja donese neki poklon. Da li je to mali miris, da li je to olovka, da li je to suvenir i tako dalje. Vrijednost poklona ne pokazuje, znači ona nije bitna. Vrijednost poklona je u tome što taj insan kada je bio možda evo rećemo u Mekki, bio je u Medini, u svim tim svojim halovima i vremenu, on je se sjetio nekog svog prijatelja. To je to je vrijednost poklona. Pa i u ovom slučaju Boži poslanik odgaja muslimane da ne gledaju da ne gledaju koliki je poklon u pitanju, već poklon ima neke druge poruke. A to je da ukazuje da tebe neko respektuje i poštuje. S druge strane, uči nas ovaj hadis, i o tome smo više puta govorili, da ne treba podcjenjivati dobro djelo. Vidjeli smo u vjerodostojnim hadisima, čuvajte se vatre pa makar sa polovinom datuli. Polovina datuli je nešto znači veoma sitno. U današnjem novcu, znači ako možemo za, za možda pet maraka uzeti kilu datula, znači pola datule je možda pet veninga, dva canta ili tako nešto, ali jednostavno, jednostavno ne gleda se znači vrijednost toga koliko treba čovjek da se trudi, da ne podcjenjuje bilo kakvo dobro djelo, ne zna Šta će prevagnuti vagu i tas njegovih dobrih dijela u odnosu na, na loša dijela? Pa insan musliman iz ovog hadisa uči nekoliko stvari, riječi Božih poslanika, o žene muslimanke, neka komšinica ni, po, ne podcjenjuje dobročinstvo svoje komšinci, makar se radilo i o ovčijem papku. Prva stvar, Ovdje vidimo da Boži poslanik Ali Selatu Sram podstiči na međusobno udjeljivanje poklona kada su u pitanju komšije. Nemojte podcjenjivati, znači Odnesi, makar to bilo nešto i sitno. S druge strane, e, Islam nas postići e, kada je u pitanju poklon da se ne gleda u njegovu vrijednost koliko je nama bitno da nam neko pokaže respekt, odnosno s druge strane da mi pokažemo respekt. Ovdje Boži poslanik navodi u ovom hadisu primjer jednostavno e, ko u današnje vrijeme kada bi rekli znači papa kod ovci, znači ona neka kost od, od noge na koju nema nešto mesa ali jednostavno nemojte podcjenjivati makar da nekome pošalješ tu neku kost na koju ima nešto malo, izuzetno malo misa. Pa sam vjernik e, ne zna s kojim dobrim dijelom može zaraditi, zaslužiti džennet. Tako da ovaj nas uči da se međusobno potpomažemo sa komšijama, da im, poma, da im šaljemo poklone i na kraju kraja da ne podcjenjujemo bilo koje dobro djelo, makar bilo prezreno i sitno. Nakon toga Sljedeći sljedeće pod poglavlje kaže se pod poglavlje ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka ne uznemirava svoga komšiju. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ne uznemirava komšiju. Mi smo rekli da je od stepena e, našeg odnosa prema komšiji i da ne uznemiravamo komšiju. Ali ne samo da ga ne uznemiravamo, već se to vezuje za naše vjerovanje u Allaha i sudnji dan i polaganje računa. Pa kaže su hadisu od Ebu Hureyri da Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka ne uznemirava svoga komšiju. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka počasti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti. Ovaj hadis je jedan veliki, veliki hadis. Tri rečenice, svaka rečenica je zasebna, odvojena od onih prethodni, e, znači tri velika ogromna poglavlja u islamu. Prvo poglavlje kaže Allah poslanik, ko vjeruje Allaha i sudnji dan, neka ne uznemirava komšiju. Ko vjeruje? Znači ako je čovjek vjernik, ako čovjek vjeruje u Allaha, vjeruje da će jednog dana polagati račune na sudnjem danu, takav insan neće sebi dopustiti da vrijeđa svoga komšu, da ga uznemirava. Zašto? Jer je to velik grijeh, zato što treba zato položiti račun. Ako insan vjeruje Allah i sudnji dan, on to neće činiti. S druge strane, onog momenta kada oslabi iman čovjekov, vjerovanju u Allaha, vjerovanju u sudnji dan, on će sebi priuštiti i taj luksuz da vrijeđa i da uznemirava svoj komšiluk. Pa pogledajte kako je Islam precizan, kako je savršen i kako je potpun. Čovjekovo vjerovanje u Allaha i sudnji dan vezuje za uznemiravanje komšije. Pa Allah poslanik ali se letu sram kaže ko vjeruje Allaha i sudnji dan neka ne uznemirava komšiju. Neka zna, ako bude od onih koji su uznemiravali komšiju, da će doći na sudnji dan i da će zato polagati stroge račune. Drugi, druga rečenica, Allah poslanik kaže ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka počasti ili neka ugosti svoje goste. Znači, Islam je vjera koja po, posvećuje mnogo pažnje ljudima koji dolaze čovjeku uz jare, dolazi mu u posjetu, gosti, musafiri. Islam mnogo, mnogo pažnje posvećuje i postoji u islamu, odnosno čak u hadijskim zbirkama, posebna poglavlja koja govori <clears throat> kako i na koji način čovjek treba da se obhodi prema komšijama, e, prema gostima, a jedna od stvari jeste da čovjek bude plemenit, da bude milostiv, da bude e, dobročinitelj kada dođu, kada dođu gosti, da jednostavno se maksimalno potrudi i materijalno, da ih dočeka sa onom, sa onom hranom i onim što može, ali isto tako znači i ozarenost lica i dobročinstvo i osmijeh, sve znači jednostavno kako bi se taj gost koji je došao kod insana lijepo osjećao. Pa E, nažalost, mi moramo konstatirati e, da svakim danom sve više i više se ljudi jedni od drugih odaljavaju i samim tim jednostavno te njihove veze, pa čak i ugošavanje gostiju nije ko što je nekada bilo. Danas kada čovjek dođe kod nekoga, u većini slučajeva ljudi provedu sat vremena ili gledajući u televiziju ili e, svako u svoj mobitel. Malo je znači međusobnog dijaloga, malo je razgovora, malo je, malo je na kraju krajeva i gostoprimstva i tako dalje. I treća stvar, kaže Allah poslanik ko vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti, jedna velika, velika islamska formula u kojoj Allah poslanik se postavlja jedno veliko pravilo koji onaj koga se bude pridržavao, inšala biznila, postignut veliki hajr. Kada u pitanju naš jezik, to je jedan od najopasnijih naših organa. Ljudsko srce, ljudske oči i ljudski jezik, to su opasni, opasni ljudski organi. Allah poslani kaže ko mi bude garantovao za jezik i za spolni organ, ja mu garantujem džennet. Pa je znači jezik organ koji može čovjeka koštati skupo. U jednostavnom je došao čovjek će kazati riječ. Neće se osrtati težini te riječi, zbog nje će biti bačen u džehennem. U nekim predama je čak došlo dublje nego što je od istoka do zapada. Pa znači veoma, veoma, veoma, veoma opasan organ. Pa Boži poslanik je postao jednu veliku formulu i kamo sreće da se muslimani danas pridržavaju formuli. Kaže Allah poslanik, ko vjeruje Allaha, ko vjeruje sudnji dan, ko vjeruje će polagati račune na sudnjem danu, ko vjeruje da meleki sve zapisuju, ko vjeruje da će e, ljudski organi na sudnjem danu svjedočiti protiv čovjeka, neka govori dobro ili neka šuti. Znači, kada upitaj naš jezik, imamo samo dvije opcije. Nema treće opcije. Ili govori dobro, ili šuti. To je uspjeh. Sve mimo toga može čovjeka, može čovjeka skupo koštati. <clears throat> Nakon toga i to je, inšala, i posljednji hadis u ovom poglavlju o komšijama, e, pa ćemo ako Bog da prijeći da nešto malo spominu šta su islamski učenjaci govorili o komšijama i načinima kako se e, uznemiravaju komšije, odnosno kako bi trebali da budu odnosi komšije sa komšijama. Posljednji hadis <clears throat> od Aiši radijallahu ta'ala naha, e, prenosi se da je, da je rekla, upitala sam Allahu poslanika, ali se imam dvojicu komšija, pa ne znam kom je bih prije nešto poklonila onome čija su ti vrata bliže, odgovori Allah poslanika alaihi salatu wasalam. A iša radijallahu ta'ala pita Božijeg poslanika alaihi salatu wasalam, pogledajte koliko je bila pronicljiva i koliko joj je bilo stalo da ispravno rasporedi prioritete svoga života. Kaže Allah poslaniče, ja imam jedan poklon, a imam više komšija. Pa kom je najprioritetniji da mu dam poklon, kaže Allah poslanik, onaj čija su ti vrata najbliža. Pa znači ovo nam jedno generalno pravilo što je komšija bliži čovjeku, njegove obaveze prema njemu su veći, a što se znači više odaljava, svakako samim tim i obaveza prema komšiji, obaveza prema komšiji budu manji. U svakom slučaju, ovo su samo neki argumenti, neki hadis koji imam Buharija spomenuo u ovom poglavlju koji govori o tome kakav bi trebao da bude odnos čovjeka muslimana prema komšiji. Mi ćemo spomenuti, pošto islamski učenjaci dosta puta e, pišu i zasebna dijela ili zasebna poglavlja u kojima govori o tome kako i na koji način bi čovjek trebao da se odnosi i ophodi prema ljudima i svoja komšiluka. Mi ćemo spomenuti neki dvadesetak stvari koje bi čovjek trebao da ima na umu kada je u pitanju njegov odnos prema komšijama, odnosno spomenut ćemo više nekoliko različitih načina kako čovjek može uznemiravati komšija da možda i nije svjestan da ih uznemirava. Pa e, prva stvar <clears throat> Čovjek bi se trebao truti e, da ne čini komšije da su u nekoj tjeskobi zbog njega. Na bilo koji način jednostavno čovjek se treba truditi da se njegove komšije ne osjećaju loše zbog njega, njegovih postupaka, njegovi porodci. Da li, se, da li znači se radi o tome da čovjek živi u zgradi, pa jednostavno stanari određene zgradi i određenog ulaza imaju problema sa tim čovjekom. Ili ako je u pitanju možda e, selo gdje su ljudi ne žive u istim ulazima, znači da čovjek jednostavno svojim postupcima, on i njegova porodca i čak njegovi postupci znači vezani za svakodnevni život, trebao bi se maksimalno truditi da svojim postupcima ne uznimirava svoje komšije. Druga stvar, kažu islamski učenjaci, kao što je generalno u islamu e, pokuđeno, da čovjek bude zavidan nekome od muslimana, osim u dvije situacije koje spominjete od Isma Božeg poslanika, ali se je srama, to je eh, Hafiz Kur'ana i čovjek koji je bogat, pa je dozvoljeno za te dvije osobe da čovjek kaže i ja bi volio da sam učen kao hafiz, pa da i ja učim, podučavam ljude, ili da sam bogot, pa i ja da udjeljujem. Osim te dvije situacije ne može se znači biti zavidan. Pa čovjek vjernik bi trebao da se pazi te opake bolesti, pogotovo kada je u pitanju njegov odnos prema komšijama. Svakako, rekli smo, generalno je pravilo, prema svima se lijepo opodimo, nismo zavidni nikome, jer zavidluk je jedna opasna bolest s kojom čovjek ništa ne postiže. Čak kažu islamski učenjaci, e, zavidna osoba u jednu ruku protivi se Allahovom kaderu i Allahovoj mudrosti. Allah Đelšanu nekome je dao više imetka. Nekome je dao više ljepote, nekome je dao više inteligencije, nekome je dao ugled kroz porijeklo, nekome je dao funkciju, nekome je dao... Znači, svaki insan ima nešto. Pa kada je insan zavidan nekome, kao da kaže indirektno, ja rab što si ti njemu to dao, zašto to meni nisi dao? Protivi se, znači čovjek zavid, zavidnik, on se protivi Allahovoj odredbi, Allahovom kaderu, protivi se Allahovoj mudrosti. Pa znači, generalno gledajući za vidluk je nešto što ne bi trebalo da bude u ljudskom srcu muslimanskom, ali pogotovo prema komšiji. Čovjek bi trebao suprotno tome da ga raduje uspjeh komšije. E, znači, pa i njegovo bogatstvo, pa i njegov znači, napredak, njegova djeca, njegova supruga, njegov lijep život, njegov harmonija, čovjek bi trebao da se raduje. Jer ako ima lijepu komšiju, uspješnog, bogatog, e, jednostavno i njemu će biti u jednu ruku lakši. Pa znači insan bi se trebao truditi generalno u životu da ne bude zavidan, a najviše gdje bi se trebao da trudi jeste da ne bude zavidan svojim komšijama. Isto tako Nekada se desi da čovjek živi u komšiluku gdje ima ljudi koji su na nekom, hajde da kažemo, nižem stepenu. Pa možda čovjek ima komšiju koji je siromašan ili e, jednostavno možda njegova djeca nisu e, dobra u školi, njihove ocjene su slabe, možda ne vode do higijene onoliko koliko bi trebali i tako dalje. Pa čovjek da znači trebao bi da se pazi, ne daj Bože, da ne pocijenjuje, da se ne ismijava sa svojim komšijama. Opet, to ne bi trebalo da čini ni, La jeshar qaumun min qaumin Asa yakunu hajra minhum. Allah Žešanu kaže u suri El Huđurat neka se ljudi ne ismijavaju jedni sa drugima. Možda su oni s kojima se oni ismijavaju bolji od njih. Vi znate onaj vjerodostan hadis kada je Allah poslanik ali se sam jedne prilike sjedio sa sadma pa je pored njih naišao čovjek nako pocijepan nikakav, da kažem u nekom dunjalučkom e, kontekstu, pa kaže Allaho kakav vam je ovaj čovjek? Pa kažu Allaho poslaniće, bijeda, fukara, ako bi otišao od nekog nešto iskati, neće dobiti. Ako je prosio djevojku, neće mu je dati. Ako bi se zagovarao za nekoga, neće privati njegovo zagovaranje. Dobro. Pa je naišao drugi čovjek koji je bio potpuna suprotnost. Bio je lijepo obučen, ugledan i tako dalje. Kaže Allah Šta velite ovo mi? Pa kaže Allah posljedniče, ugledan, bogat, ako bi otišao prositi neku djevojku, odmah bi mu je dali. Ako bi se za nekoga zauzimao, odmah bi prihvatili njegovo zauzimanje. Ako on govori, svi šute. Kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, onaj malo prije. Bolji je od ovoga kada bi se cijela zemaljska kugla naredala. Allahu akbar. Ibn Taymi je kada govori o ovom hadisu kaže ne postoji u jednoj vrsti tolika razlika si među ljudima. Nemoguće je naći ovcu jedna da je toliko dobra da je bolja od cijeli zemaljske kuglje kada bi stavio drugi ovaca. Niti konja, niti devu, niti, niti, niti, osim čovjek. Čovjek može toliko biti bolji od drugih ljudi da jedan čovjek vrijedi kao zemaljska kugla puna ljudi takve vrsti. Pa insan treba da pazi. Možda je neko siromašan, možda je nečije prijezime, hajde da kažemo, nepoznato. Možda insan e, je bijeda, možda nema posla, možda mu djeca nisu dobra u školi, možda ne pazi na higijenu i tako dalje. Ali isto tako, možda je srce tog čovjeka izuzetno dobro, možda je plemenito, možda cijelu noć plaće, možda klanja noćni namaz, možda daje sadaku kada može, možda posti, možda, možda, možda. Ne zna insan insan. Zato insan treba da pazi, ne daj Bože da ne bude od onih ljudi koji se ismijavaju i pocenjuju svoje komšije. Isto tako, e, čovjek vjernik bi se maksimalno trebao truditi u onom kontekstu da njegove komšije budu sigurne od njega, da čuva komšine tajne. Jer pazite, kažu islamski učenjaci, čovjek kada živi pored nekog insana, neminovno je da on sazna nešto o njemu što drugi ljudi ne znaju. Nemoguće je znači da čovjek tokom godina ne sazna o svome komšiji nešto što drugi ne znaju. On zna kad dolazi kući, zna kad odlazi, zna kada je na poslu, zna gdje parkira auto, zna možda nekada i neku galamu čuje i neku svađu čuje i neke prepirke čuje i zna možda koliko zarađuje i, i, i svašta nešto. Pa bi čovjek vjernik trebao da bude povjeren. Trebao bi da čuva tajne svoga komšije. Da ne daj Bože ne bude on razlogom, ne, da ne bude razlogom da neko sazna te neke tajne, pa da možda te tajne izlopotrebi. Pa bi čovjek vjernik trebao da bude od onih koji čuvaju tajne svojih komšija. Kada je komšija došao kući, kada je otišao, kada je od na poslu, kada nije na poslu, kada su djeca u školi, kada nisu u školi i tako dalje. Znači da čuva komšine tajne. Isto tako E, čovjek vjernik bi se trebao truditi da bude daleko od toga da traga za komšinim mahanama i njegovim, njegovim hajde kažemo, nekim pogrešnim postupcima. Nerijetko se dešava, znači ljudi kada čuju pa kroz prozor šta se dešava kod komšije, šta je ono neka galama, šta je ono i tako dalje. Pa istražuju, pa viri, pa slušaj, pa i tako dalje. Čovjek bi trebao da bude daleko od toga da slijedi, da traži, da istražuje mahane svoga komši. Allah poslani kaže u redosnom hadisu La tatebiju auratil muslimin. Nemojte istraživati, pratiti, tražiti muslimanske avrete, mahane. Ako, kaže, neko bude istraživao mahane brata muslimana, Allah će njegove istraživati. Ako mi Allah bude istraživao mahane, osramotit će ga, pa makar u njegovoj kući. Zato budite daleko od toga. Nešto se čuje, mi daj da vidi nešto šta je, ko je, kad je došao, kada ulazi u kuću, kada izlazi. Ne treba da nas interesuje nešto negativno o našim komšinima. Isto tako, kažu islamski učenjaci, čovjek vjernik ne bi trebao da e, čovjek vjernik čovjek vjernik ne bi trebao da bude od onih koji će e, druge ljude druge ljude odgonuti i ra, rastjerivati od svoga komšije. Imate ljudi koji su bolesni, pa bolesni, psihički mislim, bolesni, pa njegov komšija je uspješniji od njega u nekim pitanjima, a malo prije smo o tome govorili, pa jednostavno onda on ne može to prihvatiti, pa onda, hajde da kažemo, ljude on huška protiv komšije. Moj komšija, moj komšija, čovjek bi trebao da bude daleko od toga, osim da svoga komšiju spominje po dobru, po hajru i da ga znači ne spominje po zlu, a ne daj Bože da ljude ne odvraća od njega. Isto tako Čovjek vjernik bi trebao da pazi na prava svoga komšije u smislu, ne daj Bože, da ga ne zakine materijalno, da ga ne uznemirava, da pazi na njegova prava i tako dalje. Isto tako, <clears throat> vjernik bi trebao od rane mladosti da svoju djecu podučava da pazi na komšiju. Znači jednostavno dijete prvenstveno treba od svoga roditelja da vidi da roditelj pazi na komšije, a nakon toga i da roditelj dijetu kaže, dijete, sine, čeri moja, kada prođeš pored komšije, treba da se upitaš, treba da budeš vesel, nemoj da uznemiravaš komšije, nemoj da mu kada rekao lošu riječ, nemoj da se posađaš. Ako si nešto i vidio, meni kaži, ja ću to njemu kazati, ali to je naš komšija, oni imaju svoja prava, moramo s njima biti lijepim odnosima i tako dalje. Znači, čovjek vjernik treba svoju djecu od rani i mladosti da odgaja, da respektuju komšije, da pazi, da, uznemiravaju, da ne uznemiravaju da pazi na prava komšija. Isto tako, greška je ne suosjećati se sa svojim komšijom u njegovim e, radostima i ne biti uz njega u njegovim žalostima. Pa znači, kažu islamski učenjaci, čovjek vjernik bi trebao da kada komšija ima određenu, hajde da kažemo, radost, da učestvuje sa njim u toj njegovoj radosti. A isto tako ako ga zadesi kakva nedaća, kakav mu sibet, da bude taj koji će biti uz njega. Pa primjer radi, ako je komšija kupio auto, prvi komšija treba da bude, kaže, mašalo, Allah ti podario beričet, Allahu ekver, mašala i tako da. Dijete završilo školu, završilo fakultet ili neki uspjeh, oženili se, udali se, da komšija bude prvi koji će čestitati, i tako dalje. S druge strane, ako je komšiju zadesio mu sibet, možda se supruga razbolila, ili suprug, ili dijete, ili materijalni neki problemi, ili bolest, ili neko iskušenje, onda komšija treba da bude prvi taj koji će stati u svoga komšiju i staviti se na spolaganju. Komšija ako treba novca, ako treba auto, ako treba tu sam, šta god računaj na mene i tako dalje. To su pravi komšije. Isto tako <clears throat> Pravi komšija bi trebao da, ne daj Bože, ne da e, istražuje mahane, ali da se sikira i brini za svoga komšiju. Ne treba čovjek ako vidi da je komši izgorila kuća, da dođe i da čeka da komšija dođe, kaj komšija, evo izgorila mi kuća, šta ćemo? Ako vidimo da je naši komšiju zadesio neki musibet, nesreća, da mi budemo ti koji će, hajde da kažemo, inicirati, koji će doći, koji će prvi pružiti ruku pomoći. Pa da čovjek, znači, u datom momentu vidi šta se dešava kod komšije i ako osjeti potrebu da bude tu na pomoći. Od neispravnih postupaka vezanih vezani za komšiluk jeste da čovjek e, zapostavi komšiju koji nije musliman. Mi cijelo vrijeme o tome govorimo, u islamu se komšije dijeli u tri vrste, u tri kategorije, pa imamo komšiju koji nam je komšija i on je i rođak i musliman. Pa on ima tri prava. Imamo komšiju koji je komšija i musliman. On ima dva prava i imamo komšiju koji je samo komšija, nije musliman. Ali rekli smo svi hadisi u islamu gdje se zabranjuje uznemiravanje komšije, gdje se naređuje dobročinstvo komšijama, obuhvataju i komšije koji su nemuslimani. Pa je ovo ljepota vjeri islama. Isto tako... <clears throat> Nerijetko se dešava da ljudi ne znaju cijeniti dobro komšiju. Pa primjer radi čovjek stanuje pored čovjeka deset godina i nikad sa njim nije imao problema, ali jednostavno on to nije uvažavao. Niti je kad imao komšijom problema, ni psovka, ni vrijeđa, ni pronevjera, ništa. I onda kada se promijeni komšija, dođe neko drugi, ovaj uznemirava, vrijeđa, au, pa gdje je onaj naš stari komšija? Čovjek treba na vrijeme da svati vrijednosti ljudi, pa ako ima dobru komšiju, moralnog, čednog, poštenog, da to na vrijeme svati, da ga čuva, da ga povali, da ga podrži onome što on radi. I za kraj, kažu islamski učenjaci, od e, edeba komšiluka jeste da čovjek ako je živio u nekom mjestu, pa je napustio to mjesto da pokuša u granicama ljudskih mogućnosti da ostane u kontaktu sa svojim starim komšilukom. Allahu pogledajte kako islam lijep i savršen. Čovjek je živio u nekom gradu, odselio je se, imao je komšije s kojima je bio u lijepim odnosima. Kažu islamski učenjaci, od edeba, od prava komšije jeste da čovjek sa njima i nakon toga ostane u kontaktu. Nekada će to biti poziv telefonski, nekada poruka, nekada poklon, a nekada možda i neki novi ponovni ponovni susret i obilazak. U svakom slučaju mi ćemo se ovdje zaustaviti, napraviti kraću desetominutnu pauzu, nakon toga se ponovo vraćamo našem dersu iz predmeta hadisa. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu la ilaha illa anta,